Balea Pop eh, Festivala hasiko da, egun, bidarten, igande hartio, elektro eta pop musika, eta arte plastikoak na dira eriko gune desberdinetan, moi moi kolektiboak du festivala antolatzen, aurten laugarren aldiz, eta san behiri, priseski eh, bi antolatzailekin, peio eta joanesekin mintzatu da. Gaurko nahi dugu kolektibo bat eta festival bat bide beretik e, Gaur hasten eh, baitzaigu beraz festival hori Gurekin ditugu be, moi moi kolektiboko bi pertsona balea pop festivala zarituko gira eh? Unertu duzien bezala peio eta joan, segunan zuai Egunon, egunon Zuek kolektiboko uh, kideak ziste festivala zitzegin egin zin, itzegin egin dugu moi moi kolektiboaz. Berbada, hemen bidartaldean eta kostaldean gehiago zagutzen da. Zer da, moi moi izaita? Moimoi kolektiboan gira musika artista eta arte eh, artistak ere. Hemen bizi gira doi badilo eta beste batzuk Parisen beti goten dira. Eta behara duela iru irabete eh, gure musika labela Moimoi rekord eh, atera dugu eta hola, hemen iparaldeko iparaldekoa elektroniko artisten musiken zabaltzeko uskat uh, Da, hemen goien deekin e, ere bai e, munduan egiten dena ba, askotan hemen e, kontzertuak ikusten alditugu hori zen ere bai e, astapenean e, beti kontzertuak eta bo, e, ez dugu arrazorik horrekin baina hemen ere egiteko beste kontzertu motak elektroarekin poparekin e, beste beste gauz batzuk ikusteko hemen ere bai uste dute hori zela ere eta zuen musika ere bai zabaltzeko Moimoi alare ezakit diendak berroa ezakit zer den Moimoi eh, da estilo bat, zer da azken finen justu izen bat eman duzuena, bizi estilo bat Da gure kolektiboaren izena eta zer nahi duen Moimoi, bada finlandesez egin nahi du ba, agur, hori da Bada publiko bat, eh, garatzen ari dena, e, jendea ikusten duzu, jendea pozik da, horako proposamen batekin, ez bada pop erran duzu, ez azken finan elektro eta pop musika, ez zelako asko entzuten, eta beti azken finan euskal giro edo euskal eh, sorkuntza bietan gelitzen girelarik, beti, ber, ber, pestetan ikusten dira, eta egia da, ere aipatu izan ditugu ostian, uh, eh, yes, panda valium, uh, ikusten alare gehiagotan, uh, senak gehienetan izan gazetxe edo guneetan, bada pop gain, orain zuek urtean zer, bo duzuen lanketa bat eramaten duzuna, esena eh, guzien gainean, eh, bultzatzeko estiro? Ba, erran bilatzen duguna gustatzen zaigun musika, e hemen, eh, hemen goezetea ala, ala kanpokoa. Eta ba, aurten aurkitu dugu iruneko talde bat Jupiter John deitzen dena, eta Euskaraz kantatzen dute, eta berala pentsatu dugu ba, berzela ere Euskaldun talde bat eh, gure festivalean eta beraz arituko dira igandea ratxean eh, baleapo festivalean. Bakari gauza bat gehitzeko, etortzen zait, da Aldere bez, uh, eh, oposa um, big festivalari buruz. Big festival uh, eh, aien uh, eh, egiten dutena, ba hemen alderantziz da. Nola proiektua eramana den, nola egin nahi dugun gauza bat hemen, eta hemen goa garelako ere bai. Horrela pentsatu dugu ere bai festivala. Gaur egun, nor sartzen da. moimoi moi moi kolektibo, uh, kolektibo pertsonak, artistak, esena bat bultzatu nahi dutenak? Gaur moi moi kolektiboan dira... Artistak, musikariak, eta arte garaikidea egiten duten jendeak. Dira ere esenagrafia eh, du, egiten duten jendeak. Hor aurten egin dute uh, eh, esenatokia eta gauza asko egurarekin. Hori dena demora iniz pasa ditugu uh, eh, paleten hausten eta... Du yourself, esaten da, egin behar da, sosagutirekin. Hori da, eta ba, aurten egurarekin egurra hautsi dugu, egurra bota dugu, eta... Ba, aian hola segituko da. Egin nahi duguna ere bai eh, moimoian ikusten dugu bezala, hor badira e, gelak e, artistak utzi egin dituzte gauz batzuk, bada artistaleku bat, musika eginen dugu, ere bai, eta larrun bat eta igandean ere e, irekiko dugu sinema, eta larrun eh, pasako ditugu e, kortu batzuk, eta igandean klipak izanen dira, eta hori izango da amabietatik iruak arte, jateko denboran, baina esan nahi durana, da entzatzen gara alik eta gehien, ba, arteak nahastea eta arte guztiak e, hemen pixka bat e, bizitza. Bale, apop festivala zitze egiteko, gune ezberdinak izan dituzue, programazioan zein dira begun ezberdinako itzordu eh, garantzitsuenak zuen iritziz. Bo, egun guzia garantzitsuak dira, eh? <laughs> Banik eh, zinema antolatzen dut, eh, orduan niretzat zinema, baina... Oh. <laughs> Ba, gaur hasten da eh, bidarteko eskolan, beraz eh, musika elektronikoa okan dugu, Etienne Jome, Waltz eta Odei tokiko taldea. Moi moi eh, ateratzen duena diska berria urtearen eh, bukairan. Ostiralean eh, bidarteko ondartzan gertatuko da, hor teknomusika pasako da eguerditik arantzaraino. Eta berriz larun batean eben gertatuko da, eta larun batean ere izango da festival bat aurren dako minibalea deitzen dena. Ebe Manu, Manu kolektiboko lagun batekin prestatu dugu kantu bat surf rock giroan eta itzak idatzi ditugu, eta horrek eh, kantatuko dituzte itzoiek, eta elgarrekin grabatuko dugu, eta arbako txak satuko da bere etxera bere diskatikiarekin. Azken galdera izan da, zer ganen zenukete jendari, horbiltzeko egunero, bale apa festivalerat? Keep cool, Pepe! <laughs> Hoiek dira azken itzak? Hai. Beg beste, beste hitz bat, kip kulpepe beraz da joan esentzat, zein dira azken hitzak? Ez dakit, ez dakit. Hor pentsatzen dut eta ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez eta ez ez ez ez